13 ikkinchi bob shu kunlardiki bir dam ilish kuni hazrati ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotadi qo'ziq ichib ketgan shogirdlari boshoqlarni uzib elib yeyishga boshildi buni ko'rgan parisilar hazrati aysoga qarang shogirdlaringiz dam ilish kuni cheklangan ishni qilyotidi deyishdi hazrati ayso ularga podsho dovud va uning hamrohlarining och qolganda qandoq qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi u ibodatxonniki muqaddas joyga kirib xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab hamrolari bilan billi yegan holbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qandoq kishini yeyishi tavrot qonuniga xilof edi shuningga o'xshash ibodatxonada ishlaydigan ruhoniylar dam ilish kunlari ishlamaslik amrini buzsimu Tavrotda ular gunohkor deb yozilmagan. Sizlar buni o'qib boqmaganmi? Bilib qo'yinglarki, bu yerda ibodatxonadimi ulug'i bor. Agar sizlar Xudoning men qurbonlik qilishinglarni emas, rahim shafqat ko'rsatishinglarni istayman degan so'zining ma'nisini bilsanglar edi. Begunoh kishilarni gunohkor deb qarmaytdinglar. Men inson o'g'li. Dam ilish kunining egisidirman Hazreti ayso u yerdan ayrilib ularning ibodatxonasiga bordi ibodatxonada bir qo'l qurib ketgan bir odam bor edi ba'zi parisilar Hazreti aysoning ustidan arz qilishga bahoni tepish maqsadida uningdan dam elish kuni kesal soqaytish tavrot qonuniga uyg'unmi deb so'radi Hazreti ayso ularga mundoq javob berdi birərinlərinin qoyu orğa düşüb getsə, dəm iliş günü demək, onu dərhal tatıb çıxıb almamısınızlar? Adam qoydun köp qıymətlikdə. Demək, dəm iliş günü yaxşılıq qilish Tavrat qanunuğa uygun. Ondan Hazreti İsa yelqi keçəlgə, qolunu uzat, dedi. O adam qolunu uzatışı biləlla, qo'li asliga kelib yana bir qo'lga o'xshash holatga qaytdi buning bilan farishlar toshqirg'i chiqib hazrati aysoni qandoq joylab yetish haqida maslahat qilishdi buni bilgan hazrati ayso u yerdan ayrildi nurg'un kishilar uningga egishib mangdi. hazrati ayso ularning orasidagi bemorlarning hammasini soqaytdi va ularga o'zining kim ekanligini boshqalarga oshkormaslikni topildi Buning bilan Yaşaya peygamber orqali quturulğan monu so'zlar amalga oshirildi. Mana mening tanlagan xizmatkorim, dilim suygan yiqinim, uningdan xursandman. Ruhimni ato qilman uningga. U adolatni jakarlaydi butkul xalqlarga. U talash tortish qilmas, chuqonni ko'tirmas. Ko'chiladimi hech kim uning ovozini anglamas. Ezilgan qo'mushni sundumas. O'chay deb qolgan chiroqnimi o'chirmas. Toki adolat zafar qushqicha butkul xalqlar uning nomiga umid bog'lar. Shu chog'da Hazrati Aysoning oldiga jin chapshivagan ko'r va g'ochabri elib kelindi. hazrati iso uni soqaytib so'zlaydigan va ko'ralaydigan qildi Xaloyiq hayron bo'lishib ajabo bu podsho dovudning avlodimidu deyishdi bu so'zni olgan parisiylar o jinlarni ularning boshliqi bo'lgan shaytonga tayinib haydaydi ekan deyishdi ularning nima o'ylayotganligini bilgan hazrati iso ularga mundaq dedi agar bir davlat tikila ikki guruhga bo'linib so'qishsa u davlat zavolliqqa yuz tutadi har qandoq shahar yoki oyidiklar o'zaro jidal mojiro qilishsa ulomu vayron bo'lishdan saqlanolmaydi agar shayton o'z boshqushida bo'lgan jinlarni haydisa o'z o'ziga qarshi chiqqan bo'ladi undaqda uning podsholig'i qandoqmi puttirab turolsin agar men jinlarni ularning podshoyi bo'lgan shaytonga toyinib haydisam sizlarning agashkuchilaringlar jinlarni haydashda kimga tayandi aytqanlaringlarning xato ekanligini o'z agashkuchilaringlar dalillab berdi amaliyotda man xudoning ro'yiga toyinib jinlarni haydavatdim bu xudoning podsholig'ining oronglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi bir kishi kuchchungir birisining uyiga kirib uning melini qandoq bulab ketalisin Faqat shu kuchchungir odamni bog'layolganlarla uning uyini bulan talon qilolaydi Men bilan bir yo'lda mamg'allar manga qarshi turg'uchilardir manga yig'ib ilishga yordam bermaganlar to'zitvat kishilardir shuning uchun bilib qo'yinglarki insonlarning o'tkazgan gunohlari va qilgan kupurliqlarining hammasini kechirishga bo'ladi lekin muqaddas ruhga qilingan kufrlik kechirilmaydi inson oğluğa qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Lekin muqaddas ruhga qarshi gap qilganlar bu dunyodimi, u dunyodimi kechirimga erishalmaydi. Sizlar daraxtni mevasidan farq etishinglar kerak. Meva darigi yaxshi bo'lsa, beradigan mevasimi yaxshi bo'ladi. Meva darigi yomon bo'lsa, beradigan mevasimu yomon bo'ladi chunki har qandoq daraxt mevasidan bilindi ey zaharli hilonlar sizlar yomon tutsanglar og'zinglardan qandoqmi yaxshi gap chiqsin chunki ko'ngilda nima bo'lsa eg'izdan shu chiqadi yaxshi odam qalbidagi yoshlig'idan yoshliq chiqirdi yomon odam qalbidagi yomonlig'idan yomonlik chiqirdi bilib qo'yinglarki sizlar qilgan har bir ig'iz quruq gepinglar uchun qiyomat kuni hisob bersizlar o'z so'zinglar bilan yo oqlinisizlar yo gunohkor bo'lib chiqisizlar shu chog'da ba'zi tavrot ustozlari va parisiylar hazrati aysodin ustoz qudratimizning xudodan kelganligini karomat bilan ko'rsatgaysiz dedi Hazreti Aysa ularga mundaq javob qaytardi. Osal va vafosiz kishilar karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatiladigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambar yo'g'on bir beliqning qo'sig'ida 3 kech kunduz qandoq turgan bo'lsa, inson o'g'limi yerning bog'rida 3 kech kunduz shundoq turdi. qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqni qo'pib sizlarning ustunlodin shikoyat qiladi chunki ular yunus payg'ambarning ta'limini anglab yomon yo'ldan qaytgan biroq bu yerda yunus payg'ambardinmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qochishga chaqirsa quloq solmadinglar qiyomat kuni arabistondagi shaba podsholig'ining ayol podshoyi mu o'rnidan turib sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi chunki u podshoh sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan mana hozir bu yerda podshoh sulaymondinmi ulug'i bor jin biror odamning tinidan hayditilgandan keyin qurg'oq dalolarni orlab chiqib turadigan joy izlaydi biroq topolmaydi va ilgariki uyimga qaytay deydi shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib uning dilining yanili bo'sh shundoqla pokiz tozalanib ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydida o'zidimu battar yetti jinni boshlab kirib billa turdi buning bilan yilqi odamning keyingi holi burunqidinmu yomonlashib ketadi bu zamonning razil odamlarining holimu mana shundoq bo'ladi hazrati ayso xalqqa davomli so'zlayotganda onisi bilan inlari kelib uning bilan so'zlashmoqchi bo'lib tashqirda turishdi biraylan hazrati aysoga oningiz va illaringiz siz bilan so'zishimiz deb sirtda turdi dedi kim mening onam kim mening inlarim dedi hazrati ayso u kishiga Ondan u qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib mana onam mana inlarim chunki kim erishdiki otamning irodasiga amal qilsa shu mening oka inim och singlim va onamdir dedi